book twoูสิบสามسیزدهกิจกรรมฟะออลยาทอมาร์ธาทำอะไร مارتا چه کار می‌کندเธอทำงานในสำนักงาน او در اداره کار می کند เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ او با کامپیوتر کار می کند มาท่าอยู่ที่ไหน مارتا کجاست ที่โรงหนัง در سینما เธอกำลังดูหนัง او یک فیلم تماشا می کند ปีเตอร์ทำอะไร پیتر چه کار می کند เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย او در دانشگاه تحصیل می کند เขากำลังเรียนภาษา او در رشته زبان تحصیل می کند ปีเตอร์อยู่ไหน پیتر کجاست ที่ร้านกาแฟ در کافه เขากำลังดื่มกาแฟ او قهوه می نوشد พวกเขาชอบไปไหน کجا دوست دارید بروید ไปดูคอนเสิร์ต به کنسرت พวกเขาชอบฟังดนตรี شما به شنیدن موسیقی علاقمندید พวกเขาไม่ชอบไปไหน به کجا دوست ندارید بروید ไปดิสโก้ به دیسکو พวกเขาไม่ชอบเต้นร شما به رقصیدن علاقه ندارید